บุ๊กทูหก seks อ่านและเขียน læse og skrive ผมอ่าน jeg læser ผมอ่านจดหมาย jeg læser et bogstav ผมอ่านคำศัพท์ Jeg læser et ord. ผมอ่านประโยค Jeg læser en sætning. ผมอ่านจดหมาย Jeg læser et brev. ผมอ่านหนังสือ Jeg læser en bog. ผม ่านใหญ่เลสคุณอ่านดูเลสเขาอ่านฮันเลสผมเขียนใหญ่สกีวผมเขียนจดหมายใหญ่สกีวอีกบุกสเตว ผมเขียนคำศัพท์ Jeg skriver et ord ผมเขียนประโยค Jeg skriver en sætning ผมเขียนจดหมาย Jeg skriver et brev ผมเขียนหนังสือ Jeg skriver en bog ผมเขียน Jeg skriver. Kun kien. Du skriver. Kau kien. Han skriver.